بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محترم مجاهد الله apasingiller الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أبو مصعب سوري حفظه الله من كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية درس مز الحمد لله درس مز حاضر مقدمة ديكان كان Shu muqaddimada ustoz Mahavirul muqovama deb bir yangi unvonni qo'ydilar. Mahavirul muqovama ya'ni muqovamaning olamiy kurashning markaziy nuqtalari. Ustoz aytayaptiki, men shunday gumon qilaman va shu har basiratlik odamga oshkor shu gumonim. Ishg'olgarlarga qarshi jihad qilyaptigan sanaqlik toifa va Allohning yo'lida jihad qilyaptikam bu ba'zi odamlar bularning soni vahima darajada kam ekan. Ko'p kam bularning soni. Men shunda deymanki dushmanning hujumi qattiq ekan faqat. Yo'q. Balki o'zi ummatning ichida shu zamonimizda ko'piklik bor. sinib ketishlik bor. Va ishg'olgarlarda o'zlarida ham layoqat bor. Va ummatning ruhiyasi sinib ketgan. Shuning uchun ham mujohidlarning soni kamayib qoldi. Va shunga eng katta dalil kecha kunduzi axborot vositasida musulmonlar to'g'risida kelayotgan xabarlardir. Shunday xabarlarki qalbini achintirib yuboradi va qon yig'latadi va himmatni sindirib tashlaydi. Va men shuni gumon qilaman dedi, shu uzun muddatlik jangga kirishlik uchun bizda ham katta reja bo'lish kerak. Hamma tomonlama tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Toki ummatda bo'lgan kurash urug'i ko'paysin va doirasi kengaysin. Zeraki Qural ko'tarish va Alloh taolaning yo'lida jihad qilish va dushmanga qarshi kurash qilish bu umumiy muhitning oxirinchi natijasi bo'ladi. Eng oxirinchi yo'l shu bo'ladi. Shuning uchun ummatning muhitida fikr, tuyg'u, ehsos shu narsalar qizish kerak. va qitali aqida, jihodiy aqida paydo bo'lish kerak. Jihodiy aqidani yaxshi tushunish kerak ummat. Va shu darajada shu da'vat borish kerakki, umumiy muhit al manaxul jihadi al-thawri, ya'ni inqilobiy jihodiy muhitga aylanib qolish kerak. Inqilobiy jihodiy muhitga aylanib ketish kerak. Bundan keyin kurash asboblari sekin-sekin-sekin paydo bo'ladi. Ustoz aytadiki, bu mas'uliyat, shunday katta mas'uliyatki, sanoqlik shu mujohidlar shuni ko'tarilmaydi. Xosatan hozirgi kunda ki, ki Amerika boshchiligida bizdan bo'lgan murtad hokimlar yordam bilan boshlangan olamiy terrorizmga qarshi jangda ko'p mujohidlar shahid bo'lib ketdilar. Bularning aksar kadrlari qo'maganlar. Xosatan 90-yil milodiydan yangi olamiy nizom shu boshlangandan keyin 11-sentyabrgacha bu jang kuchayib qoldi. Va bugun shu jang tishlaydigan olamiy jangga aylanib qoldi. Hamma joyda. Qayerda bo'lsa shu jangning asoratlari bor. Bu bir jahoniy jangga aylandi. Va shu jangning natijasida Amerikaning ishg'olining natijasida ko'p katta-katta mujohid rahbarlari, kadrlari, jihodiy jamoatlari butun dunyoda ta'sirlandi. Va jihodiy yo'lga yordam beradigan ko'p odamlar dunyodan o'tib ketdilar. Shahid bo'lib ketdilar. وأعتقد أن على النخبة المؤمنة والواعية والمثقفة من مختلف القوى الغيورة الشريفة في الأمة أن تعمل الآن في ثلاثة مناحي. Ustoz aytadiki, men shunday tushunaman ki Alloh taolaning sanoqlik bandalari mu'min ilmi bor, ihsosi bor va ummatning dardini va alamini o'zining dardi va alami deb tushunadi bular. Va ummatda shunday g'ayratlik, sharofatlik, toqatlar, kuchlar ko'p hozir ham. Bular hammalar uchta jihatlar ya jabhalarda ishlash kerak. Uchta jihatlar ya jabhalarda ishlash kerak bular. Kimda sharofat bo'lsa, g'ayrat bo'lsa, albatta shu 3 ta jabhalardan bittasida, hammasida ishlash kerak. Ummatning dardi bo'lsa, ummatning alami bo'lsa, uning qalbida albatta shu jabhalarda ishlash kerak. Birinchi jabhasi al-manhad dini va thaqafi. Dini va hadoraviy jabha. Ya jihad desiga ham bo'lar. Qanday ishlash kerak? Manhajlar va odamlarni tushuntirish va ishlash bir reja qo'yilishi kerak. Buning maqsadi nima? Buning maqsadi dini imtiyozni saqlash va fikri, hadoraviy va asli musulmon ummatning adob axloqni, jamiyati hayoti uslubni bula saqlash kerak. Bu rejaning maqsadi shuki, dini imtiyoz va fikriy hadoraviy va musulmon ummatning jamiyatda bor odob axloqni saqlash. Buning maqsadi shu. Shuni saqlashlik uchun shu rejani qo'yish kerak. Ikkinchi, al-manhaj siyosiy va fikri. Siyosiy da'vatlarni kuchaytirishlik uchun fikriy manhajlar va amaliy rejalar qo'yish kerak. Va g'ayri-hukumatiy idoralar va shaharda bo'ladigan jamiyatiy idoralar, tashkilotlar bularni kuchaytirishlik uchun manhaj va amaliy reja qo'yilish kerak. Shu e'lomiy faoliyat va tinch faoliyatni ham kuchaytirish kerak. ke shu orqalik ummatga fikri va hazoraviy ozuqa beriladi. tabliğat, tashviqat ishlari o boruladı. va tinch faoliyatlar qilinadi. 3 askeri askariy jabha. Shu askariy jabhada zaruri bo'lgan askariy ilm va ta'lim tarbiya rejalari bo'lish kerak. Va tarbiyaviy va ruhi cihadda qanday e'dod qilinadi shu reja ham bo'lish kerak. qitali va jihadi aqida qanday uyg'otiladi? Shunga ham reja bo'lish kerak. Xullas da'vati va manhaji ishlar uchun shunday rejalarni qo'yish kerakki, muqovama islomiya alamiya vujudga kelsin. Ya'ni olamiy islomiy jihad vujudga kelsin. Shunday aqidani uyg'otish kerak va aqidani tushuntirish kerak. va shuni kechiktirmasdan tezda tatbiq qilish kerak. Toki biz ustimizga hujum qilib kelgan toki Amerika va uning ittifoqdoshlariga qarshi hujum boshlanib ketsin. Birinchi o'rinda Amerika va uning ittifoqdoshlarining joylarga hujum bo'lsin. Ikkinchi o'rinda butun dunyoda hujum boshlansin. Birinchi o'rinda mana Amerika va NATO, Yevropa, Yahud nasoralar bularning davlatlarining ichida hujumlar boshlansin. Va ikkinchi o'rinda bularga yordam qilyaptiganlar butun dunyoda bor. Bularga qarshi hujumlar boshlansin. Ustoz aytadiki, bu uchta qolablarni qoliblarni ya biz jabha jihad deb nom qo'ydik. Shu uchta qolablarni qoliblarni Men e, shu muqaddimada qo'ydim. Ya'ni diniy jabha ham bo'lish kerak, siyosiy jabha ham bo'lish kerak, askariy jabha ham bo'lish kerak. Bu uchala jabhalar ko'p tafsil va sharhga muhtoj ekan. Lekin muqaddimada ko'p uzun bo'lib ketishni xohlamayman. Agarchi bundan keyin ham yuzlab sahifalar turibdi. Yuzlab betlar turibdi. o'shanda ham sharh bilan, tafsil bilan shu mavzular kelib turadi. Lekin bu yerda men shu uchta jabhalarni ozgina xulosasini aytib beraman. Ba'zi muxtasar londa nuqtalarini aytib beraman. Bu londa nuqtalar 7 ta nuqtalardan iborat ekan va yana ikkita tanbihlar ham bor. Kelinglar endi shu nuqtalarga bir e'tibor beraylik. birinchi نقطة إن العمل العسكري والفعل الجهادي الثوري المسلح للمقاومة هو الذي سيجبر العدو على التقهقر ويقود هذه الأمة إلى النصر إن شاء الله عسكري إش وجهادي فعاليات shulargina ummatni orqaga qaytishga majbur وأمتنا va ummatni g'alabaga boshqaradi biiznillah وبدون المقاومة العسكرية فإن كل عمل سلمي مهما بلغ من الأهمية في مجالات الدعوة والخطابة والكتابة والتأليف أو في أعمال التظاهر والعمل السياسي والإعلامي وسوى ذلك عسكري jangiy كرش بومسا boshqa تنشلك يولار بلان boshqa إشلار دوامتسا أما عسكري كرش بومسا Misol uchun da'vat bo'lsin, xutbalar bo'lsin, kitoblar bo'lsin, ta'liflar bo'lsin, ya namoyishlar bo'lsin, boshqa siyosiy, e'lomiy va hokazo ko'p ishlari bor. Tinchlik yo'llari bilan qilinadigan ko'p ishlari bor. Agar askariy va jangi kurash bo'lmasa, satadhabu atharuhu adrajar riyah. Agar askariy kurash bo'lmasa, boshqa hamma tinchlik bilan qilingan ishlar havo bilan uchib ketadi. Shamolda uchib ketadi. ولن يغير من واقع الأمر شيئا من دون عمل عسكري مقاوم وأمتning voqeligini kurashda turadigan askariy ish bo'lmasa hech narsa o'zgartirmaydi. Ummatning voqeligini o'zgartirishlik uchun bu tinchlik yo'llar hammasi bo'lsin. Lekin askariy ish albatta bo'lish kerak. Shu bo'lmasa ummatning voqeligi o'zgarmaydi. Va madomiki salibiylar, sahiyunilar, kofirlar yuraklarimizda o'tirib turgan shu dushman va yerlarimizda ishg'ol qilib turgan shu dushman shu bor ekan biz hammamiz Alloh taolaning oldida Butun ummat gunohkor ekan va Alloh taolaning oldida mas'ul ekan. Va shunga javob beradi butun ummat ke dushmanni daf qilishlik uchun nima itarlik ishlar qilingan. Hammalar shunga javob beradi va hammalar shunga mas'ul. Innana amama fardi aynin laysa awjaba ba'da tawhidillahi minhu. Biz birodarlar bu shunday mas'uliyatning oldida turibmizki, Allohning tauhididan keyin bundan ko'ra muhimroq boshqa farz yo'q. Alloh taolaning tauhidini keltirdingizmi? Bo'ldi, endi ustingizga jihad vojib bo'ladi. Namozdan ham oldin, zakotdan ham oldin, Ramazon ro'zalaridan ham oldin. Va ahli ilmlar shu gapimizga ittifoq qiladilar. va shu farzi ayn yana ham kuchayib qoladi agar dushman diyorlarimizning ichiga kirib kelsa. Va bugungi kunda shu narsa bo'lib qoldi. Dushman diyorlarimizning ichiga kirib o'tiribdi bugun. Xohlagan ishlarni qilyapti. Shuning uchun birodarlar, shu jihad askariy kurash, jang qilish, qurol ko'tarish bu Allohning tauhididan keyin ikkinchi o'rinda turadi. har bir musulmonga bu farzi ayndir. Bir birodarimiz bor edi. U ilmli inson. Ustoz bo'lgan, shogirdlar aytardilarki, ustoz, mana ahli ilmlar aytadilar ki, bugungi kunda jihad farzi ayn ekan. Ya'ni har bir musulmonga kimki la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan bo'lsa, unga jihad farzi ayn ekan. Kim men uncha qanoatim yo'q edi. Bir kun polislar kelib meni olib ketdi. Siz fulonchi bilan aloqangiz bor ekan, shogirdlaringiz bor ekan, u bu deb dahshat urdi. Shunday ko'p urdi, shunday ko'p urdi ki undan keyin men shuni tushundimki, faqat farzayn emas ekan, farzul uyun ekan. <laughs> ko'p katta farzayn ekan bu. Faqat farzayn emas, balki farzul uyun ekan bu. Undan keyin o'zi ham hijrat qildi, jihad maydonida yurdi. Mana birodirlar, bu dushmanga qarshi kurash qilish bu bir aqliy mantiqiy gaplar emas faqat, balki Alloh taolo tomonidan bo'lgan buyruq bu. Shuning uchun biz bunga tayyorgarlik ko'rib turishimiz kerak. Mana birinchi nuqta shundan iborat ekan. Ikkinchi nuqta jihodiy ish va qurollangan kurash bu xayolparastlik bilan vujudga keladigan narsa emas. bo'shab o'tirsa odam, hech ishlamasa, o'zi-o'zi maydon qizib ketar ekan, o'zi-o'zi jang boshlanib, qilichlar yerdan chiqib, Salohiddin Ayyubiylar chiqib kelar ekan. Unday gap yo'q, birodirlar. Madomiki inqilobiy jihodiy muhit shu holatni paydo qilmasa, shu vaziyatni yaratib bermasa, biz kerak doirada va itarlik doirada kurash hajmini topa olmaymiz. Albatta shunga biz muhit yaratishimiz kerak. Va shu muhit qanday yaratiladi? Shu muhit g'ayri jangi tinchlik yo'l bilan yaratiladi. Tabliğat, tashviqat, e'lom, tarbiya, dini imtiyozlar, dini xususiyatlarni yort berish bilan shu muhit vujudga keladi. Islomiy aqida, shar'iy hukmlarni bilsa odam, undan keyin mu'min odamning qalbi qanoat qilsa, ki mana bularga qarshi jang qilish bu bir shar'iy va dini fariza ekan. Shundan keyin bir muhit paydo bo'ladi. O muhit inqilobiy va jihodiy muhit bo'ladi. Va shu muhit so'ngra odamlarni ko'paytiradi. Inqilobchilar va kurashchilarni ko'paytiradi. Va madomiki biz shuni qilmasak, bizga itarlik qadar topilmaydi. Yana o'sha sanoqlik, taniqlik 200, 300 lik guruhlar bo'ladi maydonda va millati kufr butunlay bizga o'qib keladi. biz ularga qarshi kurashda muvaffaq bo'lmaymiz. Mumkin ozgina himoya qilib olamiz. Xuddi bugungi kunda misol uchun Afg'onistondan Amerika qochib ketishga majbur bo'lyapti. Lekin mukammal uni kucha tugab qoladi degan gap Alloh alam tush bo'lsa kerak. Zeraki ular millati kufr ular. Faqat Amerika emas. Butun dunyoning iqtisodi IMF degan bankning qo'lida. Butun dunyoning iqtisodi jahoniy bankning qo'lida. Ularning bironta davlat ozgina qishayib ketdimi, fawran ular vaqt o'tkazmay uni kuchaytirib qo'yadi. Zaraka ular hammalar yig'ilgan, hammalar ittifoq tuzgan, hammalar millati kufr bo'lib, islomga qarshi kurashga qanoat qilyapti ular. Birodirlar, bizda ham shu muhit paydo bo'lishi kerak. Va shu muhit qanday paydo bo'ladi? Buning tartibi shu. Ki birinchi o'rinda g'ayri jangi ishlarni biz olib borishimiz kerak. Da'vat, kitoblar yozilish, aqida, jihodiy, qitali, jangi aqidani tushuntirib berish, dushmanning ziyonkorligini, dushmanning xatarligini ummatga tushuntirishimiz kerak. Bundan keyin bir muhit paydo bo'ladi. muhit paydo bo'lgandan keyin shu muhit o'zi o'zi urug'larni qo'yadi va ko'paytiradi. Butun dunyoda biz ham xuddi millati kufr ittifoq tuzgan kabi millati islom ittifoq tuzib qo'yadi inshaalloh. Va ummati Muhammad sallallohu alayhi va sallam ummati salib va ummatu talmud bularga qarshi jang qiladi inshaalloh. Bu faqat o'tirib qalamlarni og'izga solib, hayron bo'lib dunyoga qarab o'tirsa bo'lmaydi. Shu muhit dunyoga berilib ketishi bilan bo'lmaydi. Balki albatta shunga harakat qilishimiz kerak. 3-nuqta. Fikri, siyosiy tushuncha, manhaji va harakati tushunchasi bo'lsa va shun bilan birga musulmon odamning fikrida va uning zamirida dini aqidasining asosi bo'lishligi uchun fikriy, harakati manhaji va siyosiy narsalar ham kerak. Bu zaxira ham albatta bunga kerak. Faqat diniy aqidasi bo'lsa, siyosatni tushunmasa, manhajni tushunmasa, qanday jihad qilishimiz kerak shuni bilmasa, bu yetarlik emas. Albatta shuni bilish kerak. Buning shu diniy aqidasi va siyosiy tushunchalari bu amaliy qitolga va amaliy ishlashga aylanadi va amaliy kurashga aylanadi. كفرد مجاهد يحمل عقيدة جهادية وإرادة قتالية وعاطفة دينية خد مجاهد آدم كبه كي بند جهادي عقيدة بولد قتال قلش خواهش بولد و ديني تيغو بولد شنو چون shu mujohid amalan maydonga kirib ketadi va shu amaliy jihad va jangni davom etish uchun sabr qiladi sobit qadam turadi va o'zining shu fikrini va aqidasini va tushunchasini odamlarga tarqitib yurishga va basirat asosida tushuntirib yurishga harakat qiladi batareyasi borda uning ichida Shuning uchun birodarlar, amaliy bir narsani aytmoqchiman, qo'shimcha qilib. Faqat jihodiy videolarni ko'rib hijrat qilib jihod maydoniga kelayotganlar ko'p musibatlarga duchor bo'lyaptilar. Ular keladilar, muaskarlarga jo'nab ketadilar. Muaskarlarga borib badaniy va askariy e'dodlarni oladilar. Ammo jihodiy aqida, jihod fiqhi va hokazo muhim narsalar bulardan ko'p uzoq va ular ham shundan ko'p uzoq bo'ladilar. Shuning uchun birodarlar, bu diniy aqida bilan birga siyosiy, manhajiy, harakati va fikriy zaxira ham turish kerak mujohidda. Shu qalbida pinhoniy holatda, maxfiy holatda shu tushunchalar ham bo'lish kerak. qurol ko'targan, endi shu qurolni qayerda ishlatishim kerak? Shuni ham bilish kerak. Bo'lmasa ko'p musibat bo'ladi. Alloh taolo o'zi saqlasin. Agarcha maqsad bu yerda shu narsalarni aytish bo'lmagan, lekin men qo'shimcha qilib shuni aytib qo'ydim. Agar munosib bo'lgan bo'lsa, Alloh taolo o'zi qabul qilsin, bo'lmasa kechirsin. 4-bugungi kunda jihad va Amerika va uning ittifoqdoshlarga qarshi qurol ko'tarish va shuning natijasida bo'ladigan ishlar mamlakatlarimizda hukumat qilyotgan hokimlar bilan duch keladi va xoin agent kofir hukumatiy idoralarning nazoratiga kelib qoladi va ularning targ'ibot, istixborot va askarlarning qidiruvga chiqib qoladi. Shu jihad va uning shu natijalarga sabr qiladiganlar ummatda odatan kamgina odamlar bo'ladi. وصل لديها الإيمان والعزيمة والقناعة والإرادة لحد مباشرة الفعل وشو sanoqlik kamgina odamlar bularning iymoni, azimati, qanoati, xohishi shu darajada ko'tarildiki, ular yuzmayiz kurashga tayyor bo'ldi. Lekin bular ko'p kam bo'ladi. Ammo ummatning aksar odamlari, aksar musulmonlari dushmanga qarshi qurol ko'tarish kerakka qanoat qilsa ham jihad maydonga chiqishga azimat qililmaydi. Islom cho'qqisi bo'lmosh jihad ibodatga chiqib ketish va shuni amaliy qilish shunga uning azimati shu darajaga bormaydi. Va bularning ichida ayollar va chollar va shar'an ma'zur bo'lgan odamlar ke jihad, qital amal ularga farz emas. Ya shar'iy haqiqiy biron sabab borligi uchun jihaddan ojiz bo'lgan ya gumonlik bir sabab bor. Shar'iy haqiqiy sabab emas. Shuning uchun jihad maydonga kelmaydi. iymon zaif, yaqin zaif, ya imkoniyat zaif. Ya'ni ummatning aksariyati jihod maydoniga chiqmaydi. Kamgina odamlar jihod maydoniga chiqadilar. Va chiqmaydiganlar haqqatda ma'zur ham bo'lish mumkin ular. Haqqatda ularda shar'iy sabab, shar'iy uzrlar bo'lish ham mumkin va هم ham mumkin. Xullas qanday bo'lsa ham maydondan tashqarida o'tiribdi ular. Fama دور هؤلاء fi hadhihi al-muwajaha. Bu kurashda, bu jangda bularning o'rni nima bo'lish kerak? Bular nima qilish kerak? Ustoz aytadiki, bunda shubha yo'q ki bularning ham muhim o'rni bor. Va bular shu o'rinni tinch jihodiy maydonlarda ado qilsa bo'ladi. Bularga vojib bo'lgan vazifalarni bular tinch jihodiy maydonlarda qilsa bo'ladi. Va shu amallarni men ikkinchi va 3-chi nuqtalarda tushuntirganman. Ikkinchi nuqta nima edi? Ikkinchi nuqta shu ediki, jihodiy muhitni yaratishimiz kerak. Va jihodiy muhit yaratish uchun nima kerak? G'ayri jangi da'vatlar kerakda. Xutbalar kerak, yozuv chizuvlar kerak, maqolalar kerak. Mana bular shuni qilsin deydi. Ya uchinchi nuqtada aytilganki, diniy aqidasi uchun manhajiy, harakati, siyosiy, fikri shu tushunchalar ham bir lozimiy va zarur asosga o'xshaydi. Mana shuni qilsin bular. Diniy aqidasini o'yg'atsin. Mayli jihodiy, qitoliy aqida bo'lmasin bu. To'g'rimi? Diniy aqidasini o'yg'atsin. Undan keyin siyosatni tushuntirsin odamlarga. Manhajni tushuntirsin. Qural ko'tarish kerak demasin mayli ular. Ular shuni tushuntirsin, qancha zulm qilyapti shu dushman bizga kelib. Nomuslarimiz, hurmatlarimiz va jon molimiz hammasi xatarda qolib ketdi. Hech bo'lmasa shuni tushuntirsin. Bular kelishdan oldin bu Rus, bu Amerika, bu shaytonlar, bu iblisning bolalari bular kelishdan oldin holatimiz qanday edi va hozir qanday bo'lib qoldi? Buni tushuntirsin. To'g'rimi? Buni tushuntirsin odamlarga. O'zlari ham tushunsinlar va boshqalarga ham tushuntirsinlar. Shunda kitoblar bor, shu kitoblarni mutolaa qilsinlar. Filmlar bor. Mujohidlar tarafidan tarqatilayotgan qancha fikriy va manhajiy narsalar bor. Islom inqilobchilar tarafdan demokrat bo'lib ketmagan inqilobchilar tarafdan qancha zaxira turibdi, maktabimiz bor. Shu narsalarni bular o'qisanlar, siyosatni tushunsinlar va tushuntirsinlar. Zeraki Alloh taolo Qur'on Karimda ma'zurlar, shar'iy uzr borlarga shart shuni qo'ygan. Ki bular jihad maydonga chiqmasalar mushkil emas. Lekin shart nima? Idza nasahu lillahi va rasuli. Alloh va rasuliga bular xolis bo'lish kerak. O'zi ham jihadga bormaydi va kecha kunduz mujohidlarni go'shtini yeb, ularga g'ibat qilib o'tiradi. Bu uzrlik odam emas, Alloh taolo uni kechirmaydi. Illa iza taba. Agar tavba qilsa va o'zini isloh qilsa va mujohidlarga ixlos qilsa, inshaalloh Alloh taolo kechiradi. Ikki oyog'i qabrda osilib turibdi, lekin mujohidlarni kechirmaydi. Hech narsadan xabari yo'q. Radiolarni eshitib mujohidlarni so'kib o'tiradi. Bu odamlarni shariy uzri bor deysiz. ha uning shariy uzri bor lekin alloh taolani ham u norozi qilib o'tiribdi shariy uzri bor bo'lsa o'zi jihad maydoniga chiqilmayotgan bo'lsa mana boshqa ishlarni qilsin va shu to'g'risida birodirlar bir kitob ham bor ustoz Anwar avlaqiy shahid rahimahullohning u kitobning nomi jihadning 44 ta tariqalari jihad degan faqat qital degan emasda jihod degan faqat jang emasda o'q otish faqat boshqa ko'p ishlari bor hamma tomonlama mujohidlarga qanday bo'lsa ham yordam berish arabiston saudiyda bir odam bor edi u uning telefoni nazoratga tushib qoldi u chechniya mujohidlar bilan ham gaplashar ekan ularga yordam jo'natar ekan afg'oniston mujohidlar bilan ham aloqasi bor yordam jo'natar ekan Kashmir va hokazo o'sha vaqtda bo'lgan jihodiy maydonlar. Hammalar bilan uni aloqasi ham bor, yordam ham jo'natar ekan. Shuncha shuncha dollar, shuncha shuncha pullar. Oxir hukumat uyga kelib tekshirdi. Kimning telefoni dedi bu? U digilar aytdiki, mana yuring dedi. Bir xonaga kirdi, bitta odam yotibdi. Falj, mafluj, shal bo'lgan odam. Joydan qimillolmaydi. kim bular aytdiki, mana shu odamning telefoni bu. Polislar ham bir-biriga qarab hayron bo'lib qoldi. O'zining joyidan qimillolmaydigan odam, tahoratga chiqolmaydigan odam, o'zining zarur hojatlariga ham boshqaga muhtoj bo'lgan inson. Bu qanday qilib Chechniya, Kashmir, Afg'oniston butun dunyo mujohidlari bilan aloqa qilib pul jo'natib turar ekan. Undan keyin ular qog'oz ko'rsatdi, bu odamni asir qilishga buyruq bo'ldi bizga. Qanday qilib asir qilamiz buni biz? Xijolat bo'lib, pushaymon bo'lib shu polislar qaytib ketdilar. Va shu odam 24 yildan beri shunday falj bo'lib o'zining yotqanda yotibdi. Hech shifo topgani yo'q bu odam. Alloh alam agar hozir ham tirik bo'lsa 30 yil bo'lib qolgan bo'lsa kerak. murodillar Alloh taolo kim ixlos qilsa, o'shanga xizmat beraverar ekan. Shu darajada odam o'zining joyida, o'zining joyidan qimillalmaydigan inson bu butun dunyo mujohidlarga xizmat qilib, hattoki hukumatning nazariga tushib qoldi. Xo'p, polislar ham hayron bo'lib qoldi, buni qanday olib ketamiz? Murodillar inson azimat qilsa, iroda qilsa Alloh taolo beraverar ekan. In tansurulloha yansurkum. alloh taolaning va'dasi haq va o'zgarmas o'zimiz ayblarimizni yashirib oyoq buyoq tavillarni qilib o'tirmaylik balki jihod maydoniga shoshilaylik u kim qayerda bo'lsa qanday joyda bo'lsa qanday holatda bo'lsa tayyorgarlik ko'rish kerak va ummatga shu olamiy jihod va olamiy kurashga yordam berish kerak zaraka bu ikki ming sanoqli odamlar bu millati kufrni mag'lub qilishga muvaffaq bo'lolmayaptilar. Ha, haydab o'rishga muvaffaq bo'lyaptilar alhamdulillah. Lekin ular millati kufr bo'lib urushyaptilar. Biz ham millati Ibrohim bo'lib, ummati Muhammad sallallohu alayhi va sallam bo'lib urush qilishimiz kerak. Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin. Inshaalloh yana 5 6 7-nuqta وأم بلن اكتتم به لربار كين درست إن شاء الله شنو آيت بيرامز اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته